Pa dobro, evo ja bih počeo ovako, otprilike ono jel, što mislim da ljudi nisu shvatili. Možda ne bilo loše da još jedan put ovaj, ponoviš termine ko su murđije, ko su haridžije i ko su, ko je, ovaj, jel, ehli sunet vel džamat. Tako da bi ljudi sve mogli možda poredati ovaj, prilike u kojoj skupini se oni nalaze. Jesi me razumije, profesora? Možda prije nešto počne, znači, termin imana, inšala, vidimo, svima je vjerovatno jasan, i to je našem jeziku jako dobro objašnjeno, jako razumljivo. Znači iman je jeli, potvrda jezikom, srcem i dijelima i to je inšala već ima više puta ponavljeno u dersovima. Međutim, ovaj, možda termini ko su uh, murđije, ekstremne murđije, ko su haridžije, ali ekstremne, imaju i ekstremne haridžije, jeli? I imamo ovaj, ovaj moderne neoharidžije, možda, možda ne bi loše o tim ovaj, skupinama, grupacijama, da se malo ljudima samo pojasne termini, ko su ti ljudi, da se ovaj da ljudi mogu prilike imati neku predstavu kada jeli, kada ih neko pozove od tih skupina u svoj džemat, da se ljudi mogu lako orijentisati, da mogu prepoznati i po čemu ih mogu prepoznati da te Allah nagradi najboljom nagradom. Pa profesor, to je bilo prvo pitanje, prilike mislim koje bi ljudima možda bilo naj, momentalno najpotrebnije da svatke da počnu neke osnove da mogu dalje pratiti ovaj ciklus predavanja koji će, inšala, koji će, biti, koji će se nastaviti. Murđije, riječ, znači murđije, kaže jedan dio islamskih učenjaka da murđije dolaze od riječi rađa, što znači nada. Kao da su dali prednost nadi u Allahu subhanu ta'ala milost pa se previše nadaju Allahu milost, a zapostavljaju djela. Pa su zbog toga, zbog te nade u Allahu milost, nazvani murđijama. Međutim, ispravno je mišljenje da su murđije nazvane murđijama od riječi arđaja jurđiju, znači izostaviti, zakasniti u tom smislu, kao što kaže Allah subhanu wa ta'ala, da su faraonu njegove glavešine rekle kalu arđih wa ahahu warsil fil medaini haširin. Rekli su faraonu arđih, ostavi ga, sačekaj, malo zaustavi Musa a.s. i njegovog brata Haruna, a ti umeđu vremenu iskoristi. A? Pa pozovi ostale sihrbaze iz čitavog svog kraljevstva. Pa su nazvane murđe od ove riječi zbog toga što izostavljaju, zakašnjuju sa dijelima ne smatraju da su djela od imana, od imana. Kao što smo malo prije spomenuli, to je jedna samo gruba podjela po pitanju murđija, dvije skupine. Jedna skupina koja se smatra od ehlu sunnete u Al-đema, koju su učenjaci smatrali unutar u okvirima, pazite, u granicama, kao što kaže Ebu Ubejd, ihtelef ehlu l'ilmi wal inati bid din, da se različili učenjaci od ehlu sunneta, od imama, a različi se po, ovoj pita, po ovom pitanju na dvije skupine. To je skupina Ebu Hanife, kako smo rekli, koji je naslijedio to učenje od svoga šeha Hamada ibn Ebi Sulejmana u Kufi i čiji put su isto tako prihvatili učenjaci Kufe, ljudi koji su bili tamo. E, oni smatraju, slažu se sve sunnatom al džemama, braću i sestre, po pitanju imana da je iman u srcu. Smatraju isto tako braću i sestre da je potrebno riječima izgovoriti. Ali pitanje dijela kažu jeste, dijela su obavezna. Dijela su obavezna, ali nisu iman. Ne spadaju iman. Nego to je šta? Bogobojaznost spada u bir, u dobra dijela, ali nisu sastavni dio imana. Zbog ovoga, braćo i sestre, zbog ovoga su se razišli od ehli sunnete u Al-đema i to je u nekim granicama kako smo spomenuli. A druga skupina ortodoksni, ortodoksni murđije, zastranjili murđije koje učenjaci uopće ne smatraju među 73 skupine među umnetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem braćo i sestre jesu murđije koje smo spomenuli sljedbenici šta sljedbenici Džahma ibn Safvana koji su rekli da je iman samo spoznaja u srcu, e sada o njihovim podskupinama spominjat ćemo tokom predavanja, spomenut ćemo mnoge te neke skupine, pa ćete se inša Allah teala bolje upoznati po pitanju ove, ove meseli. S druge strane, po pitanju Haridžija, oni su sasvim jedna druga krajnost, to je prva novotarija, može se reći, koja se pojavila u historiji islama, u historiji islama, koji su došli i rekli, rekli da svako onaj ko počini veliki grijeh, svako onaj ko ukrade, ko pije alkohol, pa makar klanjao, makar postio, makar svjedočio la ilaha illallah, kod njih izlazi iz islama. Oni su napravili najveći fesad u historiji Islama oni su napravili braću i sestre veliki razdor oni su ubili Osmana radi Allahu ta'alanhu njihova osobina je dizanje pobuna pravljenje razora unutar muslimana ali ako Bog da o mnogim tim nekim osobinama njihovim inša Allahu ta'ala mi, ćemo, mi ćemo ako Bog da tokom komentara ove knjige se pomalo doticati ovo samo onako na brzinu kao neki uvod. Assalamu alaikum, dragi brate Samire, moje pitanje glasi Ideja tekfira, koliko, je, koliko sam saznao, je počeo u Egiptu. Šta je navjelo na, šta je navjelo na današnje muslimane da se počeo baviti tim pitanjem i koja je šarijetska razlika među Haridžija, znači misle se na eh, prve Haridžije koje su nastale, i tekfira danas? Bismillah, alhamdulillah, salatu, Allah, rasulillah. Braći i sestre, uh, moraju se definisati pojmovi. To je problem ako se pojam ne definiše. Onda dolazi do zabune gdje vidimo da mnoga braća ne uopće ne razumiju ovo pitanje da kažu u ovom smislu ideja tekvira. Ja se nadam da će brat shvatiti u pozitivnom. Tekvir je suština, spada u suštinu našeg vjerovanja, braćo i sestro. Obratite pažnju. Jer Allah šanu kaže, وَمَا يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Ako je nevjernik, ko radi, znači čini tekfir, negira taguta, a vjeruje u Allaha, to je naša akida. Jer čovjek ne može priva, biti musliman, biti sljedbenik la ilaha illallah bez tekfira, la ilahe. Nema božanstva, to je tekfir, negacija. Negiraš, nevjernik si u sve ono mimo Allah subhanu wa ta'ala što biva obožavano. I to je prvi temelj na kojem počiva vjera. Ili Allah drugi temelj, osim Allaha subhanu wa ta'ala. Negacija i potvrda. Negacija, nef, to je tekfir negiranje. I Allah šanu to spominje kroz Kur'an i mnogo je ajeta koji govori na ovakav način, gdje se negiraju božanstva sa druga mimo Allaha subhanu wa ta'ala, potvrđuje se jedino ispravno božanstvo koje zaslužuje ibadet Allah subhanu wa ta'ala. Što znači, braćo i sestre, neispravno da se kaže ideja tekfira ovom skupini pripada ili ne. Ali je ispravno da se kaže pogrešno tumačenje tekfira. To je ono što je bilo kod Haridžija i to je to. To su dva uzajemna pojma. Pogrešno svatanje tekfira je usko vezano za Haridžije jer su izokrenule, pogrešno svatili ovu meselu i počeli da je spuštaju na muslimane. Pa su prve Haridžije ovaj propis proglašavanja ljudi i nevjernicima, izvođenja ljudi iz Islama, spustili na Osmana radi Allahu Teodanu. Došli su sa idejom da je Osman, Osman najpravedniji halifa, najbolji halifa, najbolji čovjek, zet poslanika sallallahu alaihi ve sellem, dvostruki, najbolji čovjek nakon Ebu Bekra i Omera, braćo i sestre. Proglašen, pazite, nevjernikom, na ovakav način ohalalili su njegovu krv. Jest. Pa su došli u situaciju da spuštaju taj propis na Aliju radijallahu ta'alanhu, da čovjek ustane na saba i da se približi Allahu na taj način što će izvršiti atentat na Aliju radijallahu ta'alanhu. A sve pod ovom, ovim plaštom, odnosno pod pogrešnim svatanjem proglašavanja ljudi nevjernicima s druge strane, S druge strane, suđenje nesuđenja po Allahu subhanu wa ta'ala zakonu koja je mesela isto tako bitno vezana i onda se od nje granaju kod njih ovi pogrešno svatećeni pojmovi. Tako da kažemo, kažemo mora se shvatiti pitanje tekfira ispravno sa svim davabitima, sa svim znači ograničenjima i staviti ih na mjesto koje je stavio koje im je dalo i stavljeno od strani učenjaka ehli sunneta wal džemaata, wal džemaata. A to razlika između Haridžija koji su okarakterisani u historiji islama kao Haridžije, pa braću moja draga, cijene sestre i danas isto tako ko dođe sa tim osobinama, bilo kao pojedinac, bilo kao skupina ili pokret, koji su kod sebe imali Haridžije, na njih se isto odnose tekstovi u kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao Haridžije i taj propis ostaje do sudnjeg dana. I koliko se nađe neka od osobina Haridžija kod nekog pojedinca ili kod neke skupine, toliko zaslužuje da se zove Haridžija i naravno da i danas imate što pojedinaca, što skupina koji su pogrešno shvatili ove mesele i na taj način otišli u zabludu, otišli u zabludu i na njih se može primijeniti tekstovi sunneta Allahu poslanika sa svem koji su došli po pitanju Haridžija. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Da Jazakallah hajr, brate, Allah te nagradio najboljom nagradom. Jasan odgovor onima koji kontaju ove stvari, koji se razumiju ove stvari. Ja mislim da je stvarno dovoljno, jasno i glasno. A da pređemo na naše drugo pitanje koje glasi Esselamu alaikum. A šta kaže šejh Albani u vezove mesele, to jest, da li on isto mišljenja kao Ebu Hanife? Bujrom, brate, Allah se nagradio. Braćo i sestre, o šehu Albaniju će govoriti ljudi, učenjaci koji su na njegovom stepenu ili približno njegovog stepena, a mi savremenici u njegovom vremenu, ako možemo tako da kažemo, svi, mislim na sve muslimane, ne trebamo o ovom velikom alim učenjaku da pričamo, da pričamo. Eventualno treba vidjeti šta je šeha e, Bin Baz, šta je šeha Ibn Femin, šta je stalna komisija za fetve, šta je šeha Abdullah Džibrin, zatim šeha Abdurrezaka Fifi i tako. Učenjaci šta su rekli i upozorili na određene stvari, eventualno ako bi neki od alima savremenih pao u neke stvari, učenjaci to pojasnili, mislim da nema potrebe apsolutno da to ovdje bilo šta spominjemo i mislim da svako od nas treba da ustane na noge kad se spomene ime ovog velikog učenja kada mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i da ga nagradi za sav njegov trud i doprinos koji je dao iz ljubomore prema sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ovu ovu vjeru da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi